Dağlarda ağlanır şilar avazı, yürek yürekке hem davası, Qaldırdı bizlərgə cənnət iznası, Davanlar atlığın İslam avazı, Tağlarda ağlanır şirlar avazı, yürek yürekke hem davası, Qaldırdı bizlərgə cənnət iznası, Davanlar atlığın İslam avazı, Şehitler karvini üzülmez hergiz Qaldırdı bizlərgə ümmət qıssası Öşməydu qəlibdin qıssas nidası yashnig'in ko'kligin islom ovozi otlandi hijratga o't yurak karvon qoldirdi bizlarga ishtiyoq armon anglansin palakka buyuk armon san bilan birga biz İslam avazı kofirlar tahtini qilaylik gumran buyrig'in hiç hech barmon jonlarga chaqirsang labbayka Sen minin kalbimde İslam islom Sen minin kalbimde İslam islom Sen minin kalbimde İslam islom Her vakit esleymen yeter men qachon Allahim bersun dep yordam her zaman. Dua qil bizlarga yetarmiz hamon. islomning to'rki islom ovozi har vaqt aslayman yetarman qachon allohim bersun deb yordam har zamon duo qil bizlarga yetarmiz hamon islomning to'rki islom ovozi islom yo'lisi hasan maqsumdak Hap yürek baturimiz kerem qardek Atlang'ın janglarga g'azab daryosi Bu yurtqa pasibon islom ovozi anglansin dunyoga buyuk maydon Korulsun bu yurtka tevhid ve iman Rabbimiz maktisun tamami asman Cahanne titretken İslam avazı Atladı hicretke ot yürek karvan Kaldırdı bizler geçti yak arman Anlansın pelekke büyük arman Sen bilen birge biz İslam avazı sen bilen bir biz İslam avazi Sen bilen bir biz İslam avazi Dağlarda anlınar şirlar avazi yürek yürekке hem davası Kaldırdı bizlerge cennet iznası Davanlar adlığın İslam avazı, Dağlarda anlınar şırlar avazı, Çanqıyğan yürekə məlhəm davası, Qaldırdı bizlərgə cənnət iznası, Davanlar adlığın İslam avazı, şəhidlər karvini üzülməz hərgiz, qaldırdı bizlərgə ümmət qıssası, öçməydu qəlibdin qıssas nidası, yaşnığın köklüğün İslam avazı, atladı hicrət gəut yürək karvan, qaldırdı bizlərgə iştiyak arman, anglansun palakka büyük arman sen bilan birga biz islom ovozi kofirlar taxtini qilaylik umron buyrug'in qolmaysun buyuk farmon janglarga chaqirsang labbayka haman sen minin kalbimde İslam avazı. Sen menin kalbimde İslam avazı Sen menin kalbimde İslam avazı